üçün Allah sonunu əzbərlətdirdiyi halda 23 ilə vəhiy olmuş dini ki, kimsə ki, hələ filan yerdə iki dənə dərsi bulaşın, bir cümədə olmuşam, ya bir dənə kitab oxumuşam, adın familiyası bilmədiyin müəllifin, bilmədiyin kitab, kimin tərcümə elədiyin, bilmədiyin, tərcümə eləyəndə olan qatqıları var, filan yoxdur, e, danışırsan, hepsi mümkündür ağır məsələdir. Baxlar bizə deyirlər ki, siz alimləri yox, elm əhlini götürürsünüz. Nə məsələ? Bizə? Siz də alim sözlərini yox, açadın sözlərini yox, elm əhlini götürürsünüz. Elm əhli, elm alim də elm əhli. Elm əhli. Yəni bu saçların tələbələri. Tələbələri deyirlər. Hə. Onlar deyəndə bir elm alimə demirlər. Onlar kimlə götürüblər? Başdan qayadan. Götürüblər də deyirlər, orada olan murciyar olan şeyxlər var, doktorlar var. Məsələn, İbrahim Qubuli təkirlər, Abdullah Rəzi, adları təkirlər. Gəl razılaşaq. Bu söhbətdə Necə qardaşı? Kimin yanında öyrənilir olar? Burasında məsələn, burası sən cavab verilir. Kimin yanında öyrənilir? Hərəsi heç olmasa da azı bir 20-30 nəfər şey versin maşın. Təbii ki. Alim kimi ki. Yaxşı, deyək ki, onlar öyrənməyiblər. Alimdir. Sən hardan öyrənmisən ki? Ərəbcə bilirsən, hə? Həmin an ərəb deyir, bilirəm də kəfan oxuyur. Kitablar var da, şərhlər var. Məsələn, Kövzan Rızaqla başqa nə şərhlər var, oxuyur da deyirik də deyir. Yəni ondan sonra insan şərhlərdən bəlkə üzün görür, bəlkə çox onu dinləmir. Bəlkə o kitablar rast gəlmiş. Yəni bu söhbətlər on bizə deyilir, ona görə. Az oxuyur bir məsələdir. Oradan buradan yığılmış şərhlər var, alimə işləm, alimə işləm, onu yığıb oxuyurlar. Oxuyurlar odur. Hangi olaraq oxuduğu bir alim oxuyur, bir alimə təqdim etsə, onlarca xeyir olur. Təqdim edəsələr, bir alimə olarsa xeyirli olar. Heç onu deyər ki, bu məzhəbi ilə gedir, ha? heç olmasa bu. Amma insan ki, nəfsinə xoş gələnlər götürür, mənə sərs eləyir, mənə uyğun gəlir, mənim deyəkli tutduğum yola, hə? zəlalət olur. Ki, insan özünə, nəfsinə uyğun gələni götürür, olan yerdə qalan tərk edir ki, İmam Əhməd deyir ki, belələr dindik olar. Nəfsinə uyğun gələnlər götürür, dindik olar. Hər alimdə övqə tərk edənlər götürür, oradan bir, buradan bir. اول مره Atılmazsan belə də deyirlər. Elə deyirlər ki, bəyəm, şəffaflıq sələf deyil. Yəni bizim sözümüz bir iki tərəfi yola qırarsın. Ona deyir ki, gör şəffaflıq tərəfdən kənarda olmalı, ya bu tərəfdən kənarda olmalı. Yəni şəffaflıq amma amma şəffaflıq mikrofon varsa söz gətirən. Yəni ki, mürcə. Şəffaflıqda qarşı açsam 4-5 dənə kitab məndə bir maşındadır, davamlı sol kitablarımızdan yəni. Gecə gündüz oxuduqlarımızdan biri şəffaflıqdan biri. Nüansələrdən onu öyrədirəm, haqqı nə olur, münasib fətvaları, münasib alimləri tutmuşlar, rahatdır. Ya ona görə, transfer sizə deyilən şəxs, nə namazı, nə də cahildir. Yəni, müasir heç biri üzr görməyiblər, konkret təkvir ediblər. Və deyirlər ki, namaz ittifaqla tək edən kafirdir. Şey, icma yoxdur bundan tutmaq yolunda mən mən onu istəyirlər, istəyirlər axı. Mən sözünü danışsam, sən gülməyin gələr, gülməyə danışır. Sən sözünü gülməlidir. Yəni sən yox ha, o deyən adam. Bilirəm axı, o qədər gülməlidir. Elə istəsən bu dəqiqə telefonda qoyaram, şəf oldan sözünü, şəf oldan dinlənir ki, cahillik, üzürdür, təqlid, üzürdür, təqlid, üzürdür. Şəf oldan necə üzür görməsin ki, bunu Peyğəmbər sən görür. Yəni yol bir dənədir bir bir nəfərə təqdim o Allahı Rasul olmağa davatlanır. Şeyh Orla onu deməsə, elə xəfə eləmiş o, amma deyir axı. Şeyh Orla həmən sürə haqq yolda da deyir onu. Biz yox deyir, çıxarım, sən maşına kitab gətirəm. Sən telefonu çıxarım, qulaq ərəb dilini qoy tərcümə. İşte bunu elə biləcək. Konkret deyirlər ki, yox. Deyən, amma mən inanmıram ki, səsim oraya qədər çatar. Ora yox, qalırsa yaxınlaşsın. Yaxınlaşsın. Yaxınlaşsınlar da ixtiyar sahibləri. Yəni, özünə qalırsa yaxınlaşsınlar, yəni eşlər də mağazıra. İsyan varsa, isyan varsa, Bana göre Sudan Şeyh Saad'ına iftiradır. Şeyh Saad'ına iftiradır. YouTube'da biz baxırıq, düşərlər necə konkret sahələrə bir yerə quran fırsat, fırsat götürülüb, o elə kafirdir. Bəli, bəli, şeyh deyir. Xüsusi müəyyən halları deyilmiş kəlmələr ümumi tətbiq olunmaz. O yəni mücməldir. Yaxşı, onu iki şeydən biri çıxır. Ya, onu bu yağısına qoysaq qabağımıza, bu yağısında, bu sözünə qoysaq, bu sözünə qoysaq. Onu, onu gərək, ya deyək ki, oraya götürsək şeyxin sözə bir mövzu gəlmir. Dəqiq, biz yaxın. Biz biz neyinciyik? Biz baxırıq ki, şeyx hansı məqamda nəyi deyib? İmkanımız var, soruşuruq, bugünkü gün sağdır. de soruştuk da şey deyir ki, məsələn, bazı insanlar üçün səvdiyə üçün, yəni elm çatmış insanlar üçün o, olmuyor. Əlbəttə. Bu arada yox, bütün hardakı Müslümanlar çalışıyor ona var. Ki, onda mən, sən o yazdın, qoy, mən bu yazdım, qoy, neyin yiyəcəksən? Bizim bir tərəfimiz, Qızılda, Qızıl tərəfində daha düzgün Nədir? Quran sünnəli səhabələri səhmidir. Öz bizim tarafımız var. İstənilən kes olsun, isteyen kitap olsun, kimin sözü olur olsun. Abbas Bakır Ömərdən tutmuş, qiyamət günə qədər yaşayacaq hər bir kəs yox, fərqi yoxdur. Biz o tərəziyə qoyuruq bu sözü. Quran sünnə, səhabə təhmin bulğun gəlincə göz qarşısındadır. Yəni bu lirik, lirik eşitliklər üçün başqa söz yoxdur. Uyğun gəlməyincə hər kim istəyir olsun, necə ki o vaxtı o e, məşhur bir sözü ki, bir dəfə bir məsələdən soruşanda deyir ki, Allah və Rasul belə buyurub, başqası da deyir ki, Abbas Ömər belə deyir. Deyir ki, mən qorxam Allah din başda göydən daş yağdırar. Mən deyirəm ki, Allah və Rasulü. Siz deyirsiniz ki, Abbas Ömər? Abbaqır Ömərin sözü Allah və Rasulun sözünün qarşısına qoymağı mümkün deyil qoyulsun. Əgər qoyulmursa, onlardan sonra kim sözü qoymağı mümkündür? Mümkün deyil. Ona görə hər kəs xəta eləyə bilir, hər kəs doğru deyə bilir. Biz İmam Məhət Rəhməhullah deyir ki, hər kəsin sözü götürülə də bilir, hər sözün kəsini atla da bilir. Yalnız Əlinə Peyğəmbərin qəbrini göstərir ki, bu qəbrin sahibindən başqa bu sahibi, qəbrin sahibi, yəni Peyğəmbərin sözü hamılıqla götürülür, heç biri atılmaz. Çünki niyə? Niyə? Allah son Quranı buyur ki, Lə yəntəq anil həva. O heç nəyi öz ağlından, öz başından, öz istəklərinə uyğun danışmır. İn huva illə vahiyyuhə. Onun danışdığı hər bir şey Allahın vəhiyləridir. Peyğəmbər hətta deyir ki, Allahın da olsun ki, buradan əlinə, barmağına, ağrını, ağzını içəlidir ki, Allahın buradan haqdan başqa kəlmə çıxmır. Hə. Ona görə o ancaq Allahın rəsuludur ki, ona Allah sağlam olsun, sözü atılmaz, hamılıqla götürülər. Ondan yerdə qalan hər kəsin xətası ola bilir, həqiqətin doğrusu ola bilir. Xüsusən bu, əgər Abbaqır Ömər haqqında bilirsə, nəinki ondan sonrakilər, nə elmi, nə fəziləti ona çatmıyor insanlar. Ona görə bizim qarış, qızıldan da dəqiq çəkən tərəzimiz var. O da Quran, sünnə, nə, nə? Səhabə anlayışı mühüm şərtdir. Kim əgər səhabə anlayışı kənara qoysa, zəlalətdir və bu günlərin yer üzündə olan bidətçilərin, hansı ki, Peyyəmbər s.ə.v. 72 firqədir, 73-cü doğru olan, ümmətin 73-cü yeri bölünəcək, 72 cəhənnəmdə, yalnız biri cənnətdir. O 72 firqə hər biri təriqətləri var, Necə alimə buyurur ki, 72 rəis firqələrdir, baş firqələrdir. Amma onun hər birində qolları, firqələri, təriqətləri, məqəbləri, qanları var. Hər birinin ortaya çıxmağına səbəb səadət əhlinin səhv olmağıdır. İlla ki, hamı elə Quran sünnə iddia eləyir. Hamı, hətta ən cəlası olan insan çağda axırıncıdır ya. Bəlkə İslamdan pay yoxdur. Çağırsan, soruşsan, Quran sünnə iddia eləyir. Belə yoxsa yox? Tam burası medianik. Amma Rusiyası yığışdı. Atmosferi. Hər kəsin iddiası özünə belə buraxılsaydı, bütün bir dəfə doğrulardı. Hansı ki, Arabda Peyğəmbər buyurub ki, yerdə xətt çəkdi. Sonra dedi ki, bu Allahın doğru yoludur. Sonra kənarında çoxlu sırda xətlər çəkdi. Və dedi ki, bunların hər birinin başında şeytan durub gözəlləşdirir. Onda onların hamısı doğru olmalı idi ki, yoxsa. Ayrıca səhabə fəhmi məsələsi olmasaydı. Ə, məsələ nədir? Məsələ hər bir şey Quran sünnəyə səhabə fəhminə çəkilər. Doğru gələn doğrulanan, doğru gəlməyən xəta olduğu bəyan olunur. O belədir. Quranda deyirlər ki, konkret axı, Quranda və sahabələrdən dəli gətirir ki, dahilə üzü görən, görənlər var. Amma başlıca gələn şeylər deyir, yaxın, o görə sən bunu deyir. Qardaş, məsələ açıq aydındır, bəllidir. Gün kimi açıq aydındır. Bunu deyən insanın elində payı yoxdur. O bir tərəfdən eşidib, digər tərəfdən xəbəri yox. Olsa nəsə eşidib, tam savabsız, hərif tanımır, belə deyil. Yəni, müəyyən bir şey eşidib, amma kamil şəkildə bir elmi yoxdur, ya alimlər zilinə oturmayıb. Oradan buradan oxuyanda mümkün ki, bir adam bütün əsərləri, yəni nə İbn Həcər yoxdur aramızda, nə Şeyx Alban yoxdur ki, deyək ki, Şam məktəbəsində oxuyub tutarmış kimsə aramızda. Oxusun iki kitab, üç kitab, dörd, on kitab. Sonra, hamısı əskərən tərcümələr və yaxud da ərəbcə oxuyanlar 5 5 kəlmə başı üçün 5 kəlmə. Hətta rast gəlmişəm ki, adam var ki, oxuyur və dərs keçir, hədisdəki kəlməni doğru başa düşmür. Hədisdəki kəlməni doğru başa düşmür. Mümkündür bu. İnsanat naqislik var. Aydındır? Biz buna görə kimsə qınamırıq. Amma qınanan tərəf odur ki, o səhvi yapışıb ondan əl çəkməmək haqq gələndə. Qınanan tərəf budur haqq gələndən sonra, haqq bəlli ondan sonra ki, bu məsələ, yox, illa ki, mən dünən plankətim bunu eşitmişdim. Və bəzən insanları görürsən ki, bu da cahilliyin bir, əgər cahilliyi üzr qazandırmasaq, həmin adamlara görə hökum kəsək, bəzən insan görürsən, açıq, adin dəlil gətirirsən, deyək ki, elə bu məsələdə və qeyri məsələlərdə hansısa kimdənsə eşitdiyi kəliməni buraxmaq istəmir də, möhkəm yapışır. Deyir, qardaş, bax, bu məsələ sənə ona görə üzr qazandırıram ki, sən özün bu məsələ cahilsən hələ. Yəni mən bu dəqiqə ayələri deyirəm, həzrə hələ sənə çatmır. Sən niyə? Çünki sənə əvvəlcə başqa şey başa salıblar. Elə bilirsən ki, onun yozunu belə deyil, başqa cürdür. Aydındır? Ona görə deyirəm, bütün məzhəblərin, firqələrin və s. yaranmağı əksərən, başqa səbəblər də var. Əksərən nədəndir? Səhabə anlayışı olmamaqdır. Yəni səhabə anlayışından cahil qalmaqlarıdır. Aydındır? Və e, səhabə anlayışı ən mühüm məsələdir. Peyğəmbər səhəmin səhabələr necə başa düşdülər? Əgər bununla getməsək, mümkün deyil ki, haqqına aid olasan. Hətta Rafizi, ən sonuncunun sonuncusu, Duruzi, Babi deyir ki, yox, haqq məndədir, dəlil məndədir, sübut məndədir. Kullüfüz bin, bimələdəyihim fərixun, alta buyurur. Hər biri fərəhlənir, dururlar ki, doğru mənə. Hər biri fərəhlənir ki, Qurana ki, doğru mənə. Amma biz ki, belə deyil. Biz həyatımız boyu oxuya-oxuya, öyrənə-öyrənə, araşdıra-araşa gedirik, ölənə qədər. Quran, sünnə, səhabə fəhmi. Ola bilsin, bir nəyəsə xəta eləyəsən, sabah öyrənəsən, ola bilir. Amma insan bir şeydən yapışıb, ona dəlil sübut gəlindən sonra, ona bəlli ondan sonra da üz döndərməyi əslində bir növ, bir növ irad küfrünə bənziyir birbaşa küfrün özü olmasa da üz döndərmə küfrünə bənzəyir. Haqq gəlir, amma üz döndərir. Müəyyən şeylərə görə, qəlbində olan nifrətə görə adətən. Yəni, bilər, biri qəlbində nifrət yaradıb əvvəldən, hansısa e, haliz, o şiddətlik yaradıb kiməsə qarşı, Bilmirəm, sözü qəbul etmir. Ona görə yox ki, o haqdır, yoxsa batildir. Olsun ki, sən danışanda bəri başlar, danışma başlamamış. O tərəfdə qəlbində yaradıb ki, mən qəbul eləməyəcəm. Daşdır, dəqiq düşdür, dəqiq düşdür. Bəlkə belə deyil. Soruşun, hər kəs öz içində onu, özünü bir təhlil etsin. Danışılmağa başlamamış, söz hələ qulağına çatmamış, artıq içində var ki, mən bunu qəbul etməyəcəyəm. Ona görə yox ki, haqdır, batildir. Ona görə ki, mənimki doğrudur. Hardan bilirsən ki? Nə oxumusan ki? Nə qədər oxumusan ki? Əslinə baxsan sən özün təqdir etsən. Əslinə baxsan sən özün cahilliklə təqdir edirsən. Və həmin adamları axtarsaq, normal təqlidi icazələr görmürlər və təqlidə görə olubsa, hətta bidətçi və ya kafir deyirlər və s. Amma özləri təqliddədirlər. Çünki təqlid olmaq üçün müştəhid mütləq olmaq lazımdır. Təqlid olmaq üçün mütləqdən müstəhid mutlaq, yəni hər məsələdə iştihad etməyi, elmin çatmaq üçün təqdir eləməksən. Yoxsa illa ki, məcbursan təqdir eləməyə bir və ya daha çox məsələlərdə az ya daha çox təhlil eləmək zorundasan. Aydındır? Ona görə var bu əmanətdir. Əmanət kim əgər onun öz sahibindən axtarmasa, araşdırmasa, haqq gəldə üz göndərsə, dəlil sübut bəlli olandan sonra ondan çəkinsə, o artıq xəyanət edir. Allah Subhanahu qoyduğu bu əmanətə xəyanət edir əmanətə vəfalı olmaq odur ki, o gəldiyi zaman onu eşitmək, qəbul etmək, etiqad etmək, əməl etmək, insanları ona çağırmaq, əmanətə vəfalı olmaq budur. Axı, dörd dənə kitabı oxuyub tutarırlar və burada və girişirlər kitab-ı tofidə və onun şərhini başlayırlar keçməyə. Onların hələ... Dörd dənə ərəb kitabı. Hə, ərəb, dörd mədələ ərəbli, hə. Təkcə ərəb dili öyrənmək üçün Mədinədə 4 kitabla yanaşı 32 kitab keçilir. 4 kitabla yanaşı 32 dənə dərs keçilir başqa. Yəni o 4 kitab 2 ilə keçir. Yəni 4 semestrə deyək, 4 mərhələ keçir. Birinci mərhələdə Quran ə, e, həmin ərəb kitablarında 3 kitab, ikinci mərhələdə 11 kitab, ikincidə 13, dördüncüdə isə toplamında 36 dənə dərs keçilirdi. Yəni təkcə ərəb dilini öyrənmək üçün kimsə 4 kitab kifayət demir ki, mən hər şey yapmışam, o kifayət deyil. Hətta o ilə bərabər o şeyhlər deyirlər ki, gedin ərəbcə kitabları çox oxuyun, başa düşməsə belə kasetlərə qulaqın, şeyhlərin dərsində oturun filan niyə ediyorsunuz? Bax, ərəblərlə təmasda olun ki, danışasınız. Hələ nə qədər şeylər deyirlər ki, ərəb dili öyrənə biləklər. Yəni insan dörd şey oxub, düzdür, müəyyən şey bilə bilir. O deməkdir, keçinə bilmir. Amma ki, insan kitaba girişir, özü öz başına. Kimisə yanında oxuya bilər. Bir başınsa öyrətməni olsun, oxusun, məsələn, onu dinləsin, başa düşməyən başa salsın. E, nə gözəl, hamı belə öyrənir. Elm dizin dibində öyrənilir. Elmin öyrənmə yolu istənilən elmdə belədir. Aşbaz olmaq istəyirsən ki, aşbazın yanında oturmalısan, e, baxmalısan, necə tökür onu, hansını əvvəl, hansını sonra bilməlisən, sən o dizin dibində olmalısan ayrılmaması müddət, hansısa bir müddət ondan bərabər olmalıdır. Pas-pas olmalıdır. Bu, hansı ki, qarın otarmasına ötürüdür. Söhbət dini elmlərdən gedir. Sən alimin dizinin dibinə oturmayınca, alimin dizinin dibinə böyümüyünce o elm deyil. Bir şeyh Abadan soruşdular ki, təkcə universiteti oxumaqla gelib dəvətçi olmaqla, ya fətva vermək, şeyhdiki yox. Təkcə universitet oxumaq, hansı universitet çox şey verir. Universitesi doğrudan Allah həmd olsun bugünkü gün İslam Universitesi dünyada yeganə yəni yerdir ki belə yəni sünnəni yayaqdır. Allahın nuru ya yeganə bir yerdir. O ilə bəli Şeyx Abbaddan soruşuldu ki, yəni təkcə universitetdə oxumaqla şeyxlərin yanında öyrənmədən gedib fətva vermək olar? Kefti yox, olmaz. Nə qədər ki, burası şeyxlərin dində oturur. Şeyxin yanında oturanda təkcə ondan istifadə olmur ki, şeyx nəyəsə orada ustaqla oxudu, tərcümə elədi və yaxud başa saldı və yaxud şərh elədi. Şeyxin oturuşunda fayda var, duruşunda fayda var, təbəssümündə fayda, asqırmağında fayda var. Ki, asqıranda əli tutdu tutmadı, əlhəmdə dedi demədi. Məsələn, deyəlim ki, əsniyəndə əlini tutdu tutmadı, ya əsnəməni qaytardı, qaytarmadı. Hamısında fayda var. Gülməyində fayda var. Ki, hansı məqamda güldü. Gülüşü nə qədər idi? Dişləri görsəndə yoxsa təbəssüm elədi? Əxlaqında, hər bir şeyində. Hə, kimsə əgər şeyxlərin dinini öyrənməyibsə, elm o mənbədən gəlmirsə, o elə belə də başa düşəcək. Onun başa düşmək sanki mən sənin sənətvi elə belə də özüm üçün nəzəri nəsarda birlikdə və yaxud da baxmışam şəkillərə, o barədə danışıram ki, filan, filan məsələn bu cür eləmək olar. Yəni mümkündür mən bir dənə hansı şəkillərə baxım, sənət sənətindən danışım mümkündür? Heç nəzəriyyə belə bilmir o insanlar. Bu elm belə ötürülür, belə də ötürüləcək. Ta qiyamət günə qədər. Və məsələn buyurur ki, "Lə yəzəl ta'ifatun min umməti zahirin ala haqq, la yadrum men xazalahu." Bu ümmətdən ümmətdən haqq üzərində zahir olan bir toplum əski olmaz. Qiyamət günə qədər onlara onlara heç onları alçatmaq istəyənlər belə onlara təsir edə bilməz. Qiyamət gününə qədər haqqı bilən, onu dəstəkləyən, onun arzuya toplum, toplum qalacaq mütləq. Və bu ancaq bu yolla gəlir. Səhabələr Peyğəmbərin dinini bir öyrənmişdi. Var nə qədər hədislər var ki, hədisə gəlir ki, biz Peyğəmbərin ətrafında oturmuşduq, biz toplanmışdıq və s. və s. ki, yəni, dinin dibində öyrənilir. Vaxt təbinlərə sahabələrin dinin dibində. Hətta eşlərlər ki, filan keç, filan hədisi gedirlər onun yanına axtarırlar, tapırlar, görür doğrudan özü deyib. Hətta ən doğru insanların yolla gəlirdi hədis. Ki qalar, yəni ki, salamat adamların yoluna, amma deyirlər yox, gedib birbaşa özündən. Elm belə öyrənir. Alimin dizinin dibində, alimdən 4000, 5000 km, 100 bin km o tərəfdə oturub, filan kəs filan fətvan verir və yaxud mən internetdən nəsə öyrənmişəm, elə bugünkü gün bəlaların çoxu, bugünkü gün bəlaların çoxu. Bəlalar məsələn həmişə var, bugünkü bəlaların çoxu internetdən gəlir. Problem elə internet şeyxlərindədir. Bugünlərim oturur 10 saat, 10 saat internetdə və sabah çıxır cəmaata fətva verir. Problem elə adamlardadır. Və yaxud da iki dənə kitabın tərcüməsini oxuyur. Əlbəttə problem olur. Sən o kitabı oxuyanda sənin hətta deyək ki, sələf şeyxlərindən birin deyək ki, şərhini oxumusan. Amma başa düşün, sənin başa düşməndən başa düşün. Olur ki, dərs keçən vaxtı insana açıq aid məsələdir, başqa şey başa düşür. Adi misal çeksək, deyək ki, bir e, ustanın yanında 2, 3, 4, 5 dənə şagirdi var. Hamısının qavraması eynidir. Hamısı eyni vaxtda götürür, bütün səviyyədə deyək ki, həmin sənəti qavraya bilir hamısı. Mümkün deyil. Dərs keçirən görürsən qabağındakı hədsi açın deyirsən, tərcümə deyirsən, şərhin deyirsən, o ilə bərabər insanların tərif var. Biri çox götürür, biri az, biri təmiz başqa məyana başa düşür. Tezdən düzəldirsən, başa salırsan. Təbii bu hələ sənin gözünün qabağında dilində olanda baş verə bilir. Nəinki sən hansı uzaqda internetdən ya da deyəlim ki, hansı kitabdan Xüsusən o kitabda gəl müəllif bəlli deyilsə, tərcüməsi bəlli deyilsə, kitabın adı bəlli deyilsə, kim toplayıb, hardan toplayıb, nə qədər artı, nə qədər azaldı, sən xəbərin yoxdur. Tərcümə oxuyursan. Yəni, orijinaldan xəbərin yoxdur. Xüsusən əgər belədirsə. Amma sən o, alimin dizin dibində oturanda, artıq onu mənbə, mənbədən götürsən, kökdən götürsən. Aydındır. Amma bu ittihamlar var ki, bunlar olub da olacaqdır. İnsan var idi ki, Allahın Rəsulunu ona Allahın səvəsalını ittiham eləmişdi. Deyəməsin ki, vay olsun sənin halı var. Mən ədalətli olmuşam, kim ədalətli olsaydı yəni? cavabında. Yəni Peyğəmbərin zamanında belə Allah Rəsulunun hansına vəhiy gəlir. Yaradılmışların ən üstünüdür. İttiham edənlər tapılmışdı, var idi. Səhabələrin dönəminə bax. Səhabələrin dönəminə bax, görənlər çıxdı. Allah Resulü vefatından hemen zekatı inkar edən, onu vermeyen dindən dönənlər. Hələ biraz suraya bax, bidətlərin qaynamağına bak. Xüsusən də Ömer Dahun qətlindən sonra. İş ne derece çatıb ki, birinci 30 illikdə Peyyəməsin vəfatından Əli radiyallahu anhuya ilah deyənlər artıq meydana çıxmışdır. Bu səhabələrin dönəmində idi. Bugünləm elbisi fitnələr olmayacaq. Elbisi iman gətirin deməklə fitnələr düşər olmayacaq heç kəs. Lakin bu dində hər kəsin müəyyən qədər payı var. Kimi ağır yük daşıyır, elmlə, imanla, təqvanla, kimisi yüngüldür, faiz yarpaqları kimi. Kimini fırtına gəlsə də yerindən tərpədə bilmir. Baxın İmam Əhmədin həyatına Və kimisi yüngül belə mehkənlə bu elə çox güclü küləkdir onun üçün. O çoxdan havada fırlanır. Gah sağa, gah sola. Danışanı sələflikdən danışırıq. Tövhidi normal bilmirik, qardaşlar. Dünyaya o qədər baş qarışıb, ailəyə o qədər baş qarışıb, hər şeyə danışan sələflikdən danışırıq. Yekə-yekə danışırıq. Və başqalarını yergədə heç bəyənmirik. Filan kəs belədir, filan kəs budur. Danışmağa nə var ki? Amma cavab verəcəksən, onu fikirləş. Danışmaq asan məsələdir. Hər danışan doğru olsaydı, hərçəng ki, Quran sünnəni iddia eləyirlər, hər danışan doğru olsaydı, Peyğəmbər buyurmaz ki, sizlərdən bəziləri namazını onların namazının yanında qınıyar. Quran oxumağını onların Quran oxumağının yanında qınıyar. Amma onlar belədir, dindən çıxıblar, ox şikarından çıxdığı kimi. Hələ təbiinlərin dönəmində xavaricilərə əhlü dəlil deyirdilər, dəlil əhli. Ne rivayetlərə gəlir ki, onlardan biri Quran ayələrini müxtəlif yerlərdən elə saya bilərdi ki, sanki bir surəni ardıcıl oxuyur və adlarını, necə onların adlarından biri Həruri idi, biri Xavaric idi, biri filan idi, o cür onların adlarından biri dəlil əhli idi. Yəni, ancaq dəlil, dəlil, dəlil. Mən dəlilsəm, dəlil. Səh səhabə fəhmi yox. Mən dəlil istəyirəm, dəlil dinəm. Və bununla, amma haqqında Peyyəməsin ilişki dindən çıxdılar, dedi ki, o şikarından çıxan kimi. Ona görə hər danışan O deməkdir ki, hər dəlil gətirən artıq haqdır. Və xavaricələr görə nə deyirlər? Bəyəm, pis söz deyirlər. Xavaricələr nə deyirlər? Hökm Allahındır. Bəyəm, ziddiyyət var şəriətə bu sözdə. Niyə xavaric pislənsin ki, əgər təhsil dəlil kifayət edəsəydi, hökm Allahın sözü ilə? Əlbəttə hökm Allahın. Amma xavariclər bu ümmətə, bu dində ən çox xəyanət edən insanlar olur. Yahudi nəfsanidəndir. Xavariclər ən böyük xəyanətə əl atan insanlar olublar. Və rafizlər. Çünki bu ən böyük əmanəti, Quran, sünnə, səhabə fəhmi əmanətini ən çox parçalayanlardır. Nə var ki, birinin pulu oğradı, birini öldürdü, birini silah elədi. İnsan sabah tövbə eləyər. Ola bilsin ki, ya haqqını qaytarar. Və yaxud da bir insanın haqqı ilə bağlıdır. Amma elə bir xəyanət edilər ki, o gün eləyib, bu gün onların ardınca gedənlər və dindən sapanlar var. Arkadaşlar, ehtiyatlı olun. Hər kəsdən söz qəbul olunmaz. Hər kəsdən söz qəbul olunsa, mütləq qəlbdə kin, nifrət yaranacaq. Və bidət əhlinin ən əsas üsullarından biri də elm əhlinə qarşı bidət, e, ə, qəlblərdə kin yaratmaqdır. Harada görsən, elm əhlinin qeybəti eləmək, onda olan xətaları araşdırmaq bu xavaricilərin yoludur. Bunu alimlər kitablarına qeyd edirlər ki, xavaricilərin yollarından biri elm əhlinin qüsurlarını axtarmaqdır. Qüsursuz insan var yer üzündə. Kullu bənədəm xatta deyə buyurur Peyyəməsə. Bütün Adəm övladı xəta edəndir. Məqsəd nədir xətalar axtarmaqda? Gözdən salmaq. Gözdən salmaq. Çünki insan qəlbindəki nifrət yarandı, kin yarandı, mütləq təkəbbürü gətirir. Təkəbbür gələndə əsəl elə belə gedir bunlar. Bu iblisin hiləsidir. İblis insanları dürüstləyəcəyib ki, altı azdıracağım. Azdırmağın ən gözəl yollarından biri budur. Gələcək ki, kin nifrət yəni mütləq təkəbbür gəlir. Təkəbbür ki, gəldi, elm ala bilməz. Elm alınmadı mı, cəlalət qapısı açıqdır. Kin nifrət yarandı mı, mümkün deyilsə o insana söz qəbul etsən. Adam nifrət edir, insana heç görüşmək istəmir, salamlaşmaq istəmir. Hə. Ona görə qəlblərə kin nifrət salırlar ki, səni öz diziyi altına, öz əsarətə saxlaya bilsin. Rafizə sən nifrət edir, eləmir? Bacarsan bir Rafizə otur münaqişə elə. Bacararsan? Sonra deyəcək ki, Bərtil Akəs bağladı. Aleyküm salam. Ona görə hər danışan o demək deyil ki, haqdan danışır. Hayır. Nə qədər ki, insan alimlərin dilin dibində böyümüyüb, 1, 2 yox, 5, 10, 20, 50 alimindən məlumatlar toplamayıb, onun əxlaqına, tərbiyyəsini tərbiyə, tərbiyələnməyib. Bu elə səbr eləsindir. Bu bir səbr eləsin. Əgər nicat yolunu axtarırsa, sələfin yolu elm almaqda budur. Sələfin yolu elm almaqda. Hətta bircə insandan dərs alsan, sən təqlikçi olacaqsan. Çünki sən bütün görüşlərin, bütün fikirlərin bir alimin fikirləri olacaq. Xətası xəta, doğrusu doğru olaraq. Hətta bircə alimdən elm alsan kifayət deyil. Nə, demir ki, işte yoxdur. Demir ki, o ondan elm götürülməz, o baltalanmalıdır, yox. Amma kifayət deyil. 5, 10, 20, daha çox. Dizin dibində oturaraq öyle bir şeydi ki herkes öz sayesinde yelenini bunu bilir. Herkes <clears throat> fikir verse mesela öz sayesinden ona uygun nese gələ bilir ki, artık bu yaxşı pisdir. Bilir ki, bu mal yaxşıdır ya pisdir, ya bilir bu ki, e, deyək ki, hazırlanmış məhsul yaxşı yoxsa pisdir. Herkes öz sənətinə uygun meseleleri ə, e, görəndə, hətta ona iyi gələndə bilir ki, o yaxşı yoxsa pisdir. Və elm de belədir. Bəlkə ola bilsin sənə çatmır. Sən bilirəm kim danışır, sən gözəl qəbzi ayə hədis verir. Filan get nə gözəl. Yaxşı danışırdı. Emosiyanı danışırdı. Qabaqlarındakı ağlada bilirdi. Ola bilər. Amma sən başa düşmürsən onun xətalarını sən görə bilmirsən. Çünki sənin ixtisasın deyil. Necə İmam Həkimə Gəbiyev dedilər bir hədis barəsində dedi ki, zəifdir. Soruşlar sən necə buna zəif deyirsən? Nə araşdırmadın, nə heç demədin, elə belə deyirsən zəifdir. Qarşı ki, səhəgə bir zərgərə bir qızla aparsan, o sənə baxan kim desə ki, bu qarışıqdır, deyəsən, haradan bildin? Yəni, o işin sənətkarıdır. Və sən bunu bilməyin üçün gələk 20 il mənim dizimin dibində oturasan. Hə, elm belə alın, qardaşlar. Alimlərin dizinin dibində. Və kimlər ki, o elm əhlini qınıyırlar, arxası danışırlar, onun öz elmləri heç olmamağa bir qırağı, bunu qoyuruq yəni kinlərindən, nifrətlərindən dolayı danışırlar, cahillikcəsinə, əslində bu tərəfdən baxsa problemi yoxdur, çünki kimin haqqında danışırlar, əcrini qazanır, savabını qazanır, günahlarından yuyulur və heç kəs günahsız deyil. Amma digər tərəfdən baxsan, həmin qınanılmış insanlar, həmin elm əhli kimlərin dizin dibində hansı əziyyətlərdə oturub elm alıblar, hansı çətinliklə, ailə uşağı tərk edib, səfərlərdə olub, səfər əziyyətdir bilirsiniz. Peyğəmbər buyurur ki, səfər əzabdan bir parçadır. İnsan əzaba qatlaşıb. Gecəsini, gündüzü, gözünü, ağını, qarasını sərf edib ki, elm alsın və bugün sən rahatsız danışırsan və sən əmanət. Sən əmanətə vəfalı olmaq. Yəni, bundan böyük xəyanət var. Allahın dinindən saptırmaqdan böyük xəyanət var yer üzündə. Bəs ağzı açıb bir kəlmə deyinə Allahdan qorxun gəlmədi ki, mən danışıram, söz ağzından çıxır. Bir balaca Allah qorxusu gəlmədi qəlbə ki, birdən bu söz kimsə azdırar. Birdən doğru olmaz. Mən 50 yerdə oxumamışam. İki dənə kitab səhv eləmişəm. Ya mənim şeyxim internet olub. Və o tərəfdə onu yazan kimsə bilmirsən, quraşdıran qoyan kimsə bilmirsən, xəbərin yoxdur. Və çoxunuz yaxşı bilirsiniz ki, onları qurraşdırmaq da, yazmaq da, ora əlavələr salmaq da, filanlar da çox asan məsələlərdir. Hətta şeyhlər deyərdilər ki, dini kitabları kompüter variantını götürməklə, demir ha, internetdən, kompüter variantını götürməklə kifayətlənməyin. Mütləq orijinal kitablara qayıdın. Çünki orada hə, hətta qəsdən olmasa belə Dəfələrcə sözlər düşə bilir. Sözlər düşə bilir oradan. Sən fikirləş ki, bugünlərim kimsə orada yazır, məlumat yayır, paylaşır və sən öz ağılınla başa düşürsən onu. Şeyxlərin, alimlərin yolun yox, sələfin fəhminin öz ağılınla başa düşürsən. Və sonra insanları buna görə üstünə xət çəkirsən və yaxud da doğru sayırsan kimisə. Hansı haqla? Ona görə hər kəs biraz düşünsün. Əgər sənə ağır gəlirsə, bir insanın bir manatlaşmasından hmm. ağırdır. Yəni, Allah buyurur ki, biz bu əmanəti yerlərə, göylərə, dağlara ərz etdik. Amma qəbul etmədilər onun ağırlığın səbəbindən, çətinliyi səbəbindən, sabah ona cavab vermək məsuliyyəti qorxusundan. Amma insan götürdü, o həqiqətən zalim cahildir. Ona görə qardaşlar, həm özümə, həm hər kəsə Allah üçün nəsiyyət deyirəm ki, ehtiyatlı olun. Ehtiyatlı olun və o gündə, bu gündə bizim düşmənlərimizin ən böyük silahı qılınç deyil. O gündə, bu gündə İstəyir, yəni ilk əvvəl vaxtlarda gördülər ki, İslam izzətlənir, İslamın içinə girdilər onu parçalamaq üçün. Rafizi, xavar fitnələri yaratdılar və sonra digər firqələr və s. Və bugün də və sənin düşmənin səndən yaxşı bilir ki, sənə qalib gəlmək üçün sənin üzərində top tüfəklə gəlmək istəyir yoxdur. Bəlkə o cür gətiş qalib gələ bilməyəcək. Sənə qalib gəlmək üçün sənin beyninə, sənin qəlbinə fikirlər yürütmək kifayət. Və elə fikirlər yürüdür ki, və insan var ki, baxırsan ki, bir il, beş il, on ildə namaz qılır, oruçdur filan, bir məsələdən qırağa çıxa bilməyib. İslam bəyəm bir məsələdə ibarətdir. Gecə, gündüz, hər məclisdə, hər yerdə bir məsələləri var. Uzağa iki, üçüncü yoxdur. Yəni, İslam deyə bəyəm bu qədər cılızdır. Başka da E bu iblisin en büyük hilelerinden biri ve o insanlar iblisin davamsarıdır. İblisin en büyük hilelerinden biridir. Ki İbn-i Kıyım Rahmanullah deyir ki bazen şeytanı azdırma yollarından biri odur ki insanı bir dini meselede mühkem yapıştır diğerlerini onu unuttursun. Diğerlerini unutturur. Belə bilir ki, məsələn, mən filan məsələn yaxşı öyrənirəm. Kaş ki, o məsələn yaxşı öyrənsəydilər. E, kəmin məsələn özündən elmsizlər, xəbərsizlər, dərinliklərinə qədər baxsan. Və heç vaxtı, heç vaxtı qələbə yoxdur. Heç vaxtı nicat yoxdur o kəslərə ki, onlar Quran sünnətə səhabə anlayışına tutmurlar. Və hər kəs Bir balaca düşünsün. Nə qədər nəfsinin arxasına gedirsən bu sözlər deyəndə. Əgər sənə dəlil gəldiyi zaman, sənə haqq çatdığı zaman, nə qədər məzhəbim, yolum, təriqətim, mənim tutduğum yoldan doğrusu başqası yox deyə nəfsinin arxasına gedirsən, yoxsa nə qədər doğrudan səh səh səhabə fəhmini, sələf fəhmini qəbul edirsən. Mütləq insanın niyyətində hansısa bir növ növdə naqislik var. Mütləq niyyəti salamat olan insan Necə Allah Subhanahu Quranda buyurur ki, iblis dedi ki, hər kəsi azdıracağam yalnız ixlaslardan başqa. Mümkün deyil ki, azdıra bilsin. O insana qoy bir qayıtsınlar niyyətlərinə. Qoy bir öz işlərini araşdırsınlar. Əgər mənə bir adam, 5 adam, 100 adam xəta deyirsə, sən hamı deyirsən, sən bu məsələ xətadır, bu belə olmaz. Bir otur fikirləş, nə olar ki? Otur bir düşün. Niyə fikirləşməyəsən axı? Deməli, hər hansı bir yerdə sənin niyyətdə xəta var idi ki, sən nəfsinə uymağın var idi ki, bu günlərin sənə bunu deyirlər. Bugün sən bu yoldasan. Ona görə bu əmanəti qorumaq üçün və bütün işlərin də kökü başlanğıcı ən birinci niyyəti düzəltmək, niyyəti islah eləmək, onun üstə çalışmaq, heç bir halda, heç bir variantda nəfsə uymamaq, heç bir halda nəfsə uymamaq. İkincisi, elmi elm sahiblərindən almaq. Elmi elm sahiblərindən almaq. Biz İmam Əhməd Rəhməllah buyurur ki, ya elm al, və elm öyrət. Diqqət edin bu əzəmətli kəlməyə. Çalış ki, elm alıb elm öyrədənlərdən ol. Əgər bacarmasan, onda elm əhlini sev. Əgər bacarmasan, heç olmasa nifrət eləmə. Əgər sənin qəlbində Allahın dinini, elmi daşıyan, daşıyan insanlara nifrət varsa, sən bil ki, artıq sən zəlalətdəsən. Nə qədər ki, nifrəti çıxarda bilməmsən qəlbindən, sən açıq aydın zəlalətdəsən. Sən bu məsələ şeytana yoldaşsan, iblisə yoldaşsan. Ya çalış elm al, elm öyrət. Əgər bacarmırsansa elm əhlini sev. Hər kəs elm almağı bacarmır. Ola bilsin ki, insan imkanı çatmır. Vaxt baxımından, madiyyət baxımından, fiziki cəhətdən və s. Amma bacarmırsan, heç olmasa elm əhlini sev. Qəlbində sevgi daşıyor. Çünki onlar Allah Rasulun vərəfələridir. Əgər onu da bacarmırsansa, heç olmasa nifrət eləmə. Çünki Biz İmam Əhməd rəhməhullah başqa kəlməsində buyurur ki, alimlərin əti zəhərlidir. Bir insanın qeybətini eləmək haramdır, olmaz. Və haqqında buyurur ki, Allah tala, sizlərdən biri ölmüş qardaşın ətini yermi? Bunlar heç diksindirizmi? Fikir ver, əgər o qeybət elədiyin alimsə əgər. Nəinki qeybət, böhtan elədiyin alimsə əgər, elməhlisə əgər. Ona görə zəhərlənib fəsada uğramaq istəmirsənsə, heç olmasa sevə bilmirsənsə, heç olmasa nifrət eləmə. Allah razı olsun. ya Allahdan istəyirəm ki, Allah subhanət Allah bizi haqq üzərində sabit eləsin. Quran, sünnə, səhabə fəhmi üzərində sabit eləsin. Allahdan istəyirəm, Allah subhanət Allah bizi bütün fitnələrdən qorusun. Və fitnələrdə sabit qalanlar o dediyimiz ağır yük sahibləridir o iman, təqva, elm sahibləridir. Hansı ki, onları o küləklər tərf edə bilmir. Nəinki, heç fırtınalar tərf edə bilmir. Və belə misallar çəksək, dedik İmam Əhməddə, İbn Teymiyyə və qeyrilərindən, hansı ki, fitnələrə düşər olublar. Hansı ki, onun zərrəsi bugün bizə bəlkə heç başımıza gəlməyib. Altın kimi Allah subhanallah bizi bütün fitnələrdən qorusun, fitnəhindən qorusun. Amin. Ahir davani, elhamdülillah, Rabbil ələmin. Namaz məsələsi görə namazın tərkini küfürü gördüyünə görə heç kəsə biraz yaxın gəlin də namaz namaz namazın ölçmeyi bir də hiç hə, məsələ gəlin belə yaxın buyur buyur yəni biraz ədəblə lazımdır hər bir şey ədəb olmayan yerdə elm olmur heç vaxtda. Əgər bir yerdə ədəb yoxdursa, orada elmə ümumiyyətlə danışmaq ehtiyac yoxdur. Şeyx Albani hə, istənilən halda çörək yeyəndə də ədəb lazımdır, hər yerdə ədəb lazımdır. Şeyx Alban deyir ki, birinci ədəbdir, sonra elm. E, namaz məsələsinə gəlincə, namazın tərkində kimsə əgər namazın tərkin küfür görürsə, bu barədə tərəf arasında ixtilaf olduğunu digər tərəf qınanılmır. Ona xavaric deyilmir. Kim əgər bu sözü deyirsə, o xəta eləyir. Hərçən ki, səhabələrdən birisi rəvayət olunan iktifa, e, icma sözü, i, yəni icma olub olmağı orada kiçik bir ixtilaf var. Hətta icma olsa belə, oradakı küfür sözünün mənası nədir? Bunda ixtilaf var. Əgər orada icma olsaydı, heç olmasa ixtilaf olmazdı ki. Əgər məsələ icma olsaydı, ixtilaf olmazdı. İcma məsələndə ixtilaf yoxdur. Aydındır? Çünki qayda var ki, icmadan sonra gələn ixtilaf təsir etməz icmanı pozmaz. Əgər icma olsaydı islaf olmazdı. Deməli bu icma sözü var ha. Bu özü xətadır. Kim bunu yayırsa, onun ümumiyyətlə kim deyirsə ki, bu məsələ icma olub, bağlandı, bunu heç bir alim demir. Bu adamın birbaşa bilin ki, onun elində payı yoxdur. Bax ki, Şeyh Hüseymin başqa yerə nə deyir? Şeyh Hüseymin rəhməhullah demir ki, məsələ təsirəsi icmadır. Məsələ əgər icma olsaydı, niyə ixtilaf oldu? Niyə İmam Əhməd, ya İmam Şafi, ya İmam Məlik və qeyriləri başqa sözdür? Deyirəm ki, oradakı küfür sözünə məna nə idi? Söhbət bundan gedir. Deyirəm, oradakı küfür sözünə məqsəd nə idi? Aydındır. Qardaş, Əgər bir məsələni danışmaq istəyirsiniz, söhbətin bir dənə namaz sorulur, namazdan danışaq. Deyirəm ki, namaz məsələsində namazın tərkini küfür görənlərə biz hə, gərəzli baxmırıq. Amma, amma ki, məsələdə şək yoxdur ki, haqq bu tərəfdir. Şək yoxdur bir zərrə qədər ki, namazı səhlənkarlıqdan tərk edən kafir deyil. Lakin hər kim orayı görürsə, biz ona qərəzli baxmırıq, qardaşımızdır. Aydındır. Buna görə də heç kəsə nə xavaric deyilmir, nə heç nə deyilmir. Bu birinci məsələdir. İkinci məsələ icma məsələsi deyil, məsələdə ixtilaf var, kökündən. İcma nəql olunsa da, hətta kimsə icma etsə o kiməsə nisbətdə icma deyib, amma o insan sözündə, amma həqiqətdə amma icma yox, ixtilaf var. Hətta icma olsa belə kəlmənin mənasında, küfürsün mənasında yəni alimlər sələflərimiz ixtilaf ediblər. Və bizim sələflərimiz ixtilaf edibsə dəlil üzərində, bizim qaydamız odur ki, biz heç bir tərəfi qınamırıq. Sən qulaqsın yoxsa yox? Dəlil üzərində ixtilafda heç bir tərəf qınanılmır. Bəs sən bizi ki, alimləri sahabiyə qədər. Aydındır. Mən də sahabə... Yox, sən elə deyirsən, sənə elə gəlir. Sən o iddiadasan, amma mən başqa iddia, iddiadayam. Aydındır. Qardaş, qardaş, başa düşdük. Onları da oxumuşuq. Amma mən sənə deyirəm ki, o ilə yanaşı digər tərəfdə oxumaq lazımdır. Məsələdə ixtilaf var. Şeyh Albani Qardaş, deyirəm ki, siz mübahisə eləmək istəyirsiniz. Mən sizə məsələdə Bəli, mən də deyirəm ki, səhabənin fəhmi sən dediyin kimi deyildi. Səhabə məsələdə kafir demədi. Aydındır? Sən elə başa düşürsən. Ömər dedi, payı yoxdur. Sən deyirəm, elə başa düşürsən ona. Onda mən yox, Aydındır. Məsələn, məsələn, Şeyh İbn Bazıb, rəhməhullah, Deyirdi ki, namazı tərki küfürdür, düzdür? Mən qabağında oturduğum şeyxlərdən biri Deyir ki, şeyx İbn Baza şəxsən sual vermişəm. Hətta məqamı deyir ki, dəstəmazlardan çıxırdı. Yaxınlaşmıyor ki, şeyx, namazın tərki hökmü nədir? Küfür. Deyir, təkfir eləyə bilər mi? Deyir, yox, gedin dəvət deyin. Qulağa, deyir, təkfir eləyir, deyir, yox. Necə bəyəm, kafir təkfir olmur? Vallahi deyirəm, bu şeyxi, bu sözü Şeyx İmbazın tələbəsi olub, yanında dərs almış insandan mən şəxsən özüm eşitmişəm, səsmən yox, çox tələbələr eşitmişəm. Deyir ki, təkvir Deyim, Şeyx, bəs necə deyirsən ki, kafir təkvir olunmur? Şeyx deyir ki, insanları səhlənkarlığa sürükləməyin, dəvət edin. Deməli ki, onu ehtiyac babından el ki, insanlar namaz və səhlənkarlığı eləməsin. Məsələn, ya Şeyx Fovzan, Şəhzəhullah, Namazı ki küfür görür, görmür. Görür. Mən sənə bu dəqiqə göstərə bilərəm, çox soru yox. Bu dəqiqə göstərə bilərəm ki, məndə kitab, öz dəstli xəstə yazılı, Şeyx Bozan ki, əhl-i sünnə və cəməni etiqadına əsaslarından biri odur ki, namazı tərki küfür görmürlər. Kitab bu dəqiqə məndədir. Hə, hə də. ne, o nə deməkdir? Başa düşməm sən sözü. Qarşımda hələ burada iki atlımda başa. Deyir ki, əhl-i sünnə cəməni etiqadıdır ki, küfür görmür. Yəni öz öz rəyi deyil. Bəs mən sənə deyirəm ki, görsən, ona görə məsələn başa düşmən biri o. Yox, sən başa düşmədin. Deyir ki, ağalar, sən başa düşmədin. Deyir ki, Əhlüsünnə cəmaə etiqadını bilir, mən elə demirəm. Deyirəm ki, sən sözə qulaq as. Əhlüsünnə cəmaə etiqadından odur ki, böyük günaha görə heç kəs təkfir eləmirlər, necə ki namazın tərkinə görə təkfir eləmirlər. Kitab bu dəqiqə maşında da baxa bilərsən istəsən. Hə. Yaxşı, necə yanaşacaqsan məsələyə? Yox, indi mən qəbul edib Şeyx Mazur deyim, mən Şeyx Mazur deyim. Şeyx Şeyx Ozman, mən Şeyx Ozman deyim. Ona görə Marakişdən zəng edir. Aşağı. Mən qardaşım var, namaz qılmıram, sən kafirsən. O da mənə dedi ki, kim gün salmata kimi edərsə kafir olar, özü vasitədə o kafirdir. Qardaş, Ona görə mən sən Şeyx İmbaz, deyim, mən də Şeyx İmbazın tələbəsindən danışdım sənə. Sən Şeyx İmbazını mən Şeyx Quzan kitabından dedim sənə. Sən indi əgər istəmirsən tək ki, beynindəkini çıxardıb başqasının yerdəsən, qulaq as, qulaq as. Amma biz alimlərin kəlməsini cəm edirik. Namaz məsələsi gəlinci bizdə problem yoxdur. Namaz məsələsidir ki, alimlər arasında ixtilaf olub. Alimlərdən kimi görüb belə, kimi görüb belə, xavaric deyilmir. Namazın təsiri küfür görən insana xavaric deyilmir. Amma Yəni insan xəstədir. O xəstədir sözün mənası nədir? Yəni özündə xəstədir, qəlbində. Yəni o bilsin ki, xəstədir, o bilsin ki, başa düşmür, məsələn, və s. ola bilər. Amma namazın tərkinə görə deyilmir. Amma bəzən də insanlar namazın tərkini səbəb götürür, çünki bu pilləkənlərdir. Namaz tərki, ət, filan, filan hakimiyyət, o biri tərəf, dərən o biri tərəfi. Hə, bu addımlarla gedildiyinə görə kimsə bunu deyir, aydındır? Kimsə boşa demir bu kəlməni deyəndə. Çünki bu əksər insanların bəhanəsidir. Namaz məsələsi şərəflərimizdən kafir görən olub. Bəyən biz onları qınayırıq. Əslində deyək ki, böyük alimlərimizdir, Allah onlara rəhmət nəsin. Aydındır. Doğru dinə, yəni iki xəta etdiyinə bir əcr var. Söhbət namazdan getmir. Söhbət o kəslərdən gedir ki, namazı səbəb götürüb insanları öz bidətlərinə yuvarlayırlar. Söhbət o insanlardan gedir. Hərçən ki, bu günlərin sən əsən hansı məsələdən biraz öncə biz əmanətdən danışdıq. Bu dinin, bu elmi əmanət olmağından danışdıq. Amma cəmi 2-3 kitab oxumaqla, 2-3 dənə hansısa rolikə qulaq asmaqla biz artıq bir mübahisəyə qalxmaq iddiasına bu qüdrətə malikik ki, mən mübahisə, mən hazıram mübahisəyə. Nə ilə? Nə qədər? Neçə insan dinin dibində oturmaqla, neçə alimlə elm almaqla. Valla təhlükəli məsələlər qardaşlar. Hər kəsi təhsil edirəm birinci özümü bidət qapıları bax belə açılır. Və sən əgər qəlbə nifrət düşsə, sən istəsən buraya qəbul edə bilməyəcəksən. Çünki sənin qəlbində onu deyənə qarşı nifrət var. İstəsən belə, çalışsan belə qəbul edə bilməz artıq. Və bidətçilərin yolu odur ki, sadəli, qəlbinə iman daşıyan, saf qardaşları gəlib qəlbinə şübhələr salmaqla. Gəlib qəlbinə şübhələr salmaqla. Bu bidətçilərin yollarındandır. Aydındır. Həmçinin tövhid məsələsi. Sahabaya qaytarmaq. Necə qaytarırıq deyirəm? Qardaş. Nə üçün namaza? Zəkata görə qılıb çəkib başqa qırır. Özün bilirsən. Qırmaq başqa şeydir, döyüş başqa şeydir, köpük köpürüsün başqa şeydir. Arada fərq var. Amma belə hədis var ki, belə bir hədis var ki, iman gətirir. İman gətirir, namaz qılır, zəkat verir və namaz qılır, bizim qibləmizə yönəlir, bizim kimi namaz qılır, bizim kəşkimiz əşkən yemin insanın namazda Əhməd Tələfi belə deyil də, yəni, bilirsiniz. Hə, axır vaxtlar Əhməd Tələfi tövhidin bir qismi olur, hə. İbad, hətta... Əhməd Tələfi tövhiddir. Üçüncü nəsi yemək olarmı? Yox. Amma söhbət ona gedir ki, əhd tövhid deyil və hətta bu gün... Aras, ixlas başqa şey, tövhid başqa şeydir. İxlasla tövhid alır. İxlassız tövhid olmaz. Qardaş, əhd haçandan tövhid olub, əhd haçandan ibadət olub. Allahın əmridir ki, hə. yemeyin və ya qadın almayın müşriklərin qadını. Allahın əmri deyilmi? İbadətdir. Hə. Allahın hər bir əmri ibadətdir. Hər bir əmri ibadətdir. Fərzləri ibadətdir. Nəhirləri ibadətdir ibadəti bir şey... Səhirlərdən çəkinməkdir. Nəhlərdən çəkinməkdir. Əgər biz Allah bizə nə, nəh eləyirsə, əgər sən içmə biz içməyik. Sən iki elə bir şey bir-birinə qarışdırırsan, bəlkə səndə bu dəqiqə onun təbini istəyə bilmirsən, sanki yəni biri Aladağda, biri Qaradağda iki şeyi bir-birinə elə qarışdırırsan ki, qulaq as. Bir insan. Yəni mübarizə demək istəyirsən. Qardaş, sual versəsə cavabını gözlə. Sual qaytarırsan, amma sual da keçsən alimə. Hani sahabələr bir vardı belə olur. Və biz onun haqqında, hətta bu İbn Teymiyyə kitabına son yazdım ki, Xətavada 29-cu şeydə Qardaş, yaxşı. Yaxşı, sualına da cavab verim. Mən çox vaxt birisi İbn Teymiyyə namaz qılmayanı şahsı görür. Görmür həqiqətən. Deyir ki, biz Evet, ya sualı vermişsənsə, sualı vermişsənsə icazə qayıdır da, hüccət qaldırılıb ya qaldırılmayıb. Sual vermisənsə, o kəslər ki deyir ki, şey, təkfir edilir, onlar yəni o deməkdir ki, hüccət qaldırılıb. Aydın, burada başa düşülməyənlər var. İndi qulaq as qardaş, sual vermisən cavab dinlə. Əqidəsidir. Sual vermisənsə, sən sualı verirsən, sonra dalınca o qədər söz verirsən ki, məsələdən başqa-başqa məsələyə keçsən səhab, əlbəttə hər bir şey səhabə fəhminə qayıdır. Əgər səhabə fəhmindən kənara düşürsə mütləq dəlalətdir. Və həmin namaz məsələsində də, qeyri-din, tövhidi məsələdə hər bir şey səhabə fəhminə qayıdır. Yəni o qayıdacaq, o sənin əsər ibadət deməyin məsələsinə qayıdacaq, o yaddan çıxmasın. Çünki orada xətadır məsələ. O məsələ namaz məsələsinə gəlincə, səhabə fəhmində O küfür görülür. Lakin o küfrün mənasında bugün alimlər ixtilaf deyiblər. Biz nə deyirik ki, o bir tərəfi qınamırıq. Çünki alimlər sahabənin fəhminə olduğunu onda ixtilaf deyiblər. Və sənin haqqın yoxdur ki, hətta oraya görsən təkbir eləmələri qınayasan. Haqqın yoxdur. Niyə? Hə? Sınamırsın sıfır, niyə baxsan bu e, mübahisə zəmini qalır? Qulaq as. Qulaq as. Səhabəyə qayıtaq, səhabə belə görür səhabənin görüşünü alimlərdən bir çoxlar, daha doğrusu əksərli başa düşür ki, kafir görmürdü. Küfür görürdü, kafir görmürdü. Yəni, İslamdan çıxartmayan küfür. Necə Peyyəməsən buyurur ki, müsəlmanı öldürmək nədir? Küfürdür. Yəni nə? İslamdan çıxartdığı. Deməli, küfür sözü İslamda bu mənalara gəlib və səhabə bunu bu mənada gördüyünə görə. Və bunu necə cəmləyirlər? Digər hədislərlə, şəfayət hədisi ilə Başqa hədislərlə ki, qəlbinə zərrə qədər iman olan, yəni namaz qılmayan insanların cənnətə girəcəyinə, yaxşı, əgər cəhənnə, kafir olsaydı, əvvəl cəhənnəmli olmalı idi. Deməli, biz bir məsələ bir dəlillə götürmürük, bütün dələr cəmliyi bir araya. Keçək o bir ət məsələsinə məsələn. Dedik, hər bir şey, əgər onunla Allaha yaxınlaşdırırsa, orada əcr var. Allah üçün bir şeydən çəkdirsə, orada əcr var. Amma o deməkdir ki, hər bir şey ibadətdir. O deməkdir ki, ə, məsələn, əti yeyim, yeməyim ibadətdir. İbadət başqa şeydir. Aydındır? Qardaş, deyir ki, hər bir şeylə, hər qadağandan çəkmək ibadətdir. Amma ətin öz ibadət deyil. Onu, biz biz yapmaqla da Allah istəyirik. Durmaqla da Allah istəyirik. Allahın vəcini istəyirik. Su içəndə də, çay içəndə, oturan, duran, danışan da hər bir şeydə. Allahın vəcini istəyirik. Bəli, belədir. Amma demək deyir ki, yatmağımız ibadət, durmağımız ibadətdir. Yəni yapmağımız və əcr qazanılır. Əgər insan niyyət eləsə, durmaqla da əcr qazanılır. Ona görə məsələlər qarışdırmaq olmaz. Aydındır? Arada fərq var. Arada fərq var bunların. İncə bir fərqdir. Aydın məsələ yoxsa yox. Qaldı ki, tövhid məsələsinə gəlincə, tövhid bütün məsələlərin ən önəmlisidir. Və şirk, tağut onun əksi olan bütün məsələlərin ən önəmlisidir. Və hər bir kişiyə, qadına, böyüyə, kişiyə zəruridir. Zəruridir ki, bunu bilsin bütün ibadətlərdən də öncədir tövhidi elmləri almaq və ona etiqat eləmək. Mütləq lazımdır. Və bunda şək şübhə yoxdur. Bu məsələdə şək şübhə yox ki, tövhid ən birincidir. Və onun ziddi olan şirk və tağut ondan keçmək ən birinci, bunda şək şübhə yoxdur. Ona görə baxsan, bütün sənətlərin ən birinci öyrətdiyi, çatdırdığı, başa saldığı hamısı nədir? İman məsələləridir. Hamısı əqidə məsələləridir. Ona, bunun mübahisəsi getməyin yeri yoxdur. Aydındır? Sadəcə, məsələ ona qayıdır ki, hər şirk eləyənə ya küfr eləyənə ona küfür mü, kafir möhküm kəsdir, yoxsa İslamdan çıxarmayan böyük küfür möhküm kəsdir. Xəta bax buradan doğur. Xəta bu nöqtədən doğur. Allahın yoxluğunu deyir ki, Biz məsələni tək hətta ayıb araşdırmaq istəyiriksə, deyirəm ki, əgər istəyirsə, bir-bir məsələ qoyun, məsələləri araşdırır, fərqi yoxdur. Amma, yox deyirsən, yaxşı, yox, amma, amma... Umumən bu günləri bir insan başqa bir sual verirsə, əlhəmdülillah, bilirsən yaxın məsələ. İcma bütün əməllər imamdan. Bəli, bəli. bəli hansı bir insan öz əməlli imandan deyilsə danışırsa və yaxud da ki, nə bilim, artırma, imanın artırılması üçündür və yaxud da ki, nə bilim, əmələ imanın bir söhbətlidir. Yəni ki, qıraqlarına soxanlar, Bizim bu sözler değil Fadız Bey. Acaba bu cümle hansı bu el ehli mesela alimlerden diye soruyor. Bunun ağzına vurursan orada vurabilir de burada vurabilir. Başka sadece vurabilir, burada vurabilir. Buram üstünü diler, kimin can üstünü diler, Ama bu cümleleri kimse burada. Emeller imamlandı diyenler, emeller imamlandı. Ya Abu Hanife'nin çıkmış fikirlerini kalkarız diyenler. Ama emeller imamdan ayıranlar. Adı nece oldu sen kadar? Adın? Farhan. Fərhad. Bəli. Fərhad, bu günlərin, bu məsələ danışanları başa düşdüm. Başa, niyə ona qarşı gedilib onun ağzından vurulmur? Bu cür hansı bir qardaş olan sələdə mən səhv eləyir. Məsələn, mən səhv eləyirəm. Mənə 70 dənə üzüyü gətirməlidir ki, müsəlman müsəlmanı 700 gətirməli, amma müsəlman müsəlmanı 700 gətirməlidirsə, öz məclisinə bırakmalı, salam aleykum demir, nə bilim, başqa bir yollar axtarır, adlar qoşu geçmişəm, siz mən səhv eləmişəm, kimsəsi namaz bilmək kafirdir, məsələn, atanı müsəlman görmüşdür. Amma bu gün nə icmaya qarşı, İbn Teymə iman kitabını oxusan görərsən ki, icma icma haqqında gətirir ki, icmaya bilərəkdən icmaya qarşı çıxmış küfr eləmiş olur. İslamdan çıxarmışdır. Bilərəkdən hər bir şey küfürdür, hə. Yox, İslamdan çıxırmışdır. Əlbəttə, bilərəkdən deyim ki, hətta mitvaq inkar edən kafirdir. Bu cür mərəb onların ağzına vurmayan insanlar, vurulanlar kimdir? Vura bilənlər kimdir? Vura bilənlər sizsiniz də. Bu gün vurmayanlar. Onu mənim kimi, bunun kimi, bu kimi qardaş sahib qaytaranda siz 5 dərs kitab oxumusunuz, 6 dərs heç nə bilmirsiniz deyəndə, kimsə şişirdəndə belə problemlər yaranacaq, bir-birinizə düşmək. Fərhat, məsələ orasındadır ki, düşmənçilik yaranmalı da, yaranmalı çünki iblis ilə gecə gündüz bunun üçün çalışır və bidətçiləri elə azdırmağında iblisin məqsədi odur ki, azdırsın, bidətçi bütün bidətləyənlərin hamısına hansı ki bidətində israrlıdır, davamlıdır. Və bu yaranmalıdır, bunun söhbəti yoxdur. Və bu gün deyirik ki, əgər kimsə 5-6 kitab oxumaqla, alimlərin dilinin dibindən elmə almadan onsuz ki, başa düşməyəcək. Bu günlərim hətta münaqişə eləsək səhərə qədər, sübh namazına qədər oturub burada münaqişə eləsək belə, skor aparsaq belə, dəlillər gətirsə belə hər tərəfdən, onsuz ki, həmin insan qəbul eləməyəcək, başa düşməyəcək. Niyə? Çünki o insan onu başa düşəcək səviyyəyə çatmayıb elmi. Mümkün değil. Bir insan, biraz önce misal çekti dünyevi insanlar ki başa düşmeye. Bir insan diye ki oturur, üç gün, beş gün e, öz ustasının yanında hansı bir sənəti öğrenir ve sonra sonra deyir ki, mən ustayam, ben çalışsam ona sübut edə bilmirsən ondan başqa tərəfi. çalışan. Çünki onun gördüyü, bildiyi bu qədərdir. Onun başa düşdüyü bu qədərdir. Yəni birinci yumşaq məsələn bir üstəyə birdən başlamayıb, integraldan başlasa, onsuz ki, bacarım küfr eləməli, təkfir eləməlidir. Dini məsələləri belə başlananda. Aydındır? Sən deyirsən ki, yəni belə deyə bilər. Həqiqətən də belədir. Həqiqətən budur. İnsan sadece özüne çatmır diye, özü başa düşür, düşmür diye. Yani belki ona belə deyilir. Ama normalda hak budur. Görsən budur ki, adi kiçik tövhidi tamam, məsələlərdə belə səhlənkarlıq var. Hansı ki, ən əzəmətli iş tövhiddir. Adam verilir, Amma ki, baxırsan ki, məsələn, deyək ki, elə böyük məsələlər ki, fikri məsələlər ona böyük alimlər ancaq yanaşırlar, onları belə atalıqdan yüz atlar. Hmm. Onsuz ki məsələ budur. Sən dedik, onlar kim o cür deyirsə doğru deyir. 5-6 kitab oxumaqla, el məhli dilini dibinə öyrənməyən və bu böyük məsələ girişibsə, o iki gün ustanın yanına gəlib, gelib ustalıq eləmək iddiasına düşənlərlə eynidirlər. Yəni, biraz hə, daha hə, ziyarət hə, düşür ki, bu dini Allahın dinidir. Əlbəttə belə olmalıdır. Elhamdülillah, həmd olsun. Oldu görüşərik. Mən Allah-u Kərdanım, sənə Buyurun. Axı, sizdən söz deyəm var. Bax, nə bu məsələ var, e, bu. Qəbir əhlinin azadına müşrik demək Bax, bunu prosta bu məsələ şəxsən sənlə, şəxsən sənlə bir çox dəfələrlə söhbət olunub və o məsələdə mübahisə aparsan. Qulaq assan mənə, yəni əgər mən sənin sualı verməmişəm, mən başa düşürəm, nə deyirsən sən? Yox, vallahi bir dənə qulaq as, prosta deyim sonra. Sahib. Bax, bir dənə. Ay sahib. Qoy deyim sonra. Ay sahib. Hə. Bu məsələ şəxsən sənlə 10 dəfələrlə söhbət aparılıb. Mən yazmayacam kimsə ah. məndən daha. Mən sənə yaxşı yazmam. Tural var, Tural Nazan var. O da ki, əlhəmdülillah, mən demişəm ki, Şeyx Hüseyin icazə vermirsə, Şeyx Fazlın icazə verib. Şeyx Salih Aydın da. Yılmaz icazə verib. Aydın da. Mən niyə xəvarda olmalıyım? Baş qəbrə, qaç gedir Allah nə yesə səcdə edir. Şeyx Fauzan deyir ki, problem yoxdur. Sən onun ismi istəyirsənsə, istəyirsənsə, çıxaq ya bir vaxt təyinləyək, ya mövqe gün təyinləyək, sənlə oturub söhbət edək istəyirsənsə. Sadəcə aydın da məsələ aydın nə demək istəyirəm sənə. Söz deyim də, xahiş edirəm. Deyirəm ki, hə, de yaxşı. De onsuz mən eyni cavabı sənə verəcəm. Çünki mən bilirəm ki, bu sözün səndə davamı nədirsə, mənim xəbərim var, ona görə bunu deyirəm. Hə bu məsələdə alimlər ikidə, iki qovlə bölünüblərsə, icazə verənlər və verməyənlər. Bəs mən də ver, verənlərin tutaqçı rəyində verəyindəyəmsə, niyə görə mən məsələ təşvisi olam? Yəni, bunu niyə belə istəmək lazımdır? Biraz öncə qardaşa o suala, eyni suala mən cavab verdim. Qız mən eşitmirəm, mən çox daxiləyim, ona görə gəldim. oturan hassasiyet senden daha az. Eyni suala karşı cevap verdim ben. Diyorsun ki kardeş buraya da var da yani bunu tahmin edebilir. Daha bu verdim. Bundan cevap verdim. Ben bu ben gözüm ben gözüm. Ben gözüm. Böyle bir şükür eləyən bir insan, sən özün yaxşı bilirsən ki, səhvi Allah qala Quranlı səhvi Bəqərə surəsində üç dəfə, bir dəfə kafirlər alimlərə, iki dəfə Allah qala Bu günləri icmanı söyləyən insana kəfir, dəli. İcmanı eləyən? İmtihanı deyən insanlar. Səfir, başdan qara, başı düşməyən, demək. Və yaxud da... Fərhad. Qardaşım, bir dəqiq, sənə niyə görürəm? Mən niyə görə sənə inanmağa, sən niyə görə sənə deyirəm? Şərtləndirmə. Çünki sənin, əlhamdülillah, oxumusan, sənin sözün götürülür. Sən sahibinizin, mənimsin, başqasının qabiliyyət sözü götürülür, qabiliyyət, mənə qabiliyyət edin kəmini. Bir mənlik gör. Niyə görə mənlik olmalıdır? Çünki deməli, səfir dediyin müsəlmandır. صفحه دوم از ازمانی چی میادم؟ عملیات امامان از ازمان شاهیه، من از ازمان اما سه صفحه نشد. صفحه عملیات من چند صفحه Bahanın sözüdür, bu cüt bahanın sözüdür. Sən onu qəşək bilirsən. Ay Fərhad. Ay Fərhad. Bu, siz elə bir, elə bir yanaşırsınız ki. Nə fayda var orada? Faydanı çıxırıq. Nə fayda var? Faydanı çıxırıq. Qədə elə deyil. Öz əxi, bu şeyi elə eləyin ki, yəni, qardaşlar bir-birinə xavar deməsinlər də qardaş. Bir-birinə deməsinlər. Bir tərəfdərdir. O niyə demədi mən? Mən alim, alimi götürmüşəm. Şeyxsan bir minti, məzun sətələ də gətirib. Allah Subhanahu Teala deyir ki, nə hökmü? Bax, bir dəqiqə, bax, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Sən dedin, həmin şəxs olsa naxavar istəyən olub nə qədər? Yox demir, mən necə deyəm? Yaxşı, qulaq as, qulaq as, qulaq as. Yox, problem yox. Yoxdur, yox, yoxdur. Mənə dedilər ki, xamar, xamar dərdi şəxs olsa naxavar istəyir kəs, nə o şahid? Qulaq asla. Nə deyən yox, alim. Elməhlindən, elməhlindən xavariciyə var. Niyə ona demir sənə deyir? Allah bilir. Çünki onun dediyi başqa şey, sənin başa düşdüyün başqa şey. Sən başa saldı qardaş, nədir o? Vaxt təyinlə, haçan istəyirsənsə, kimlə istəyirsənsə fərqi yoxdur, problem yox. Qardaş, vaxt təyin eləmək də, hə. məizəsi vaxt. Mən səhəkindən hə. baldan kitab verim, özün olsun. Məizə çox da orada açıq aydın Şeyh deyir ki, isimlə ölçüm ayrılır. Hə. Allah Taala deyir, buna ayrılıb, ayrıb İbn Teymiyyə. Abdüllətif Əlişi, bunlar zalimləri hamısı. Hə. Deyiblər ki, kim küfr edərsə, onun kafir ismi üstündədir. Hüccət iqaməsiz ona həcc və ya taxtət hökmü tətbiq etmək üçün. Yəni bu doludur, yəni sayı hesabı yoxdur onun. Yəni bir sən nəsə bunu götürmüşəm qardaş. Belə də ki, dolu da axı 300-dən çox video tərcümə olunub Azərbaycanda. Sonra alimə deyir, qarrafından hamısı deyir ki, olar da nə var? Ay sahib, biraz öncə sənə dedim, axı sən söhbətə başlayanda ki, Hı. Mən istəyirsən səni tanıdığıma görə. Sən mənim nəyimi tanıyırsan? E, mən nəyəm ki, başım? Hə? Residivistəm. Yadına bizim evdə e, oturub söhbət. Axtarsan adamı. Bizim söhbətimizdə oturub söhbət eləmişəm. Qardaş, evdə oturub. Görəyim. Bizim evdə oturub söhbət həmə yadıma gəlir. Yadıma gəlir. Ya az çox səni tanıyıram deyirəm. Tanıyıram, əlbəttə tanıyırsan. Mən yəni nəyimi? Ona görə sənə deyirəm ki, sən bu məsələlərdə yox, ümumiyyətcə səndə nəsə. <laughs> Söhbət saxlayaq sonraya. İstəyirsən? İstəmirəm cəmaat sizə o söz deyim. Yox, mən əlhamdülillah nəsə bir Yox. problem varsa buyur. Yox. Mənim işimə göstər gəlmə yoxdur. Hə. Əlhamdülillah bildiyim məsələ odur ki, xətada bir nəsə belə bu bir üstə gəl biri bilməyən insan inteqraldan danışa bilməz. Qardaş, bir üstə gəlir. Tövhidin əsaslarını, onu tərəf yolla başa düşməyən insan təkfir məsələni danışa bilər. Mən də deyirəm ki, bax, bu sual bunu götürmüş həm internetdən. Və sizin ərəbcəyə belə qoydum Google Perevodiska tərcümə elədi. Aha. Bir dənə sözü də tapmadım. Adaya sözü mən də tapmadım, düzdür? Onu da Baranovdan bir tər belə hərflədim, tapdım da gün. Cümləni belə düzəltdim, qoyuram qabağa. Şeyx deyir ki, şirk eləyənə müşrik deməkdə problem yox. Bunu mən başlayıram. Nə gözəl. Sen özün her şeyi ortaya koydun. Bugünkü problem odur ki sen Yok, zorla aktarmağı, kulağa, sen zorla aktarmağı, bacarmağa hərəkət etədə, qaran o, Google, o, bu, etdiyi halda sen sen o başa düşəsən, hə? Şimdi sen de mən başa saldı, qarşı tələbi deyilsin, hə? Sen de zahil adam. Sen, mən də oxuyub, mən niye qoysan altın? Mən başa Sen başa Deyirəm ki, sen istiyorsan hemen sen gözlə de qardaş. Bir mil, Kardeş olmaz. Şu tür bir zaman. Kardeş, bir bir zaman. Süper oldu. Biz bir zaman. Hakikaten niye? Faydalanır. mən sənin yanında haqqım var, düzdür qardaş, mən müsəlmanam, sən də elmsən. Allah sənə elmi bərəkət Amin. Mən də oxuyuram qardaş. Mən çaşdım, xavaric olmuşam. Sən mənə izah elə ki, əxibə bu məsələ belə deyil. Bax, bu görürsən filan kitabında şeffazdan deyir ki, yox, qəbri əhlinə quburiləri birbaşa müşrik demək olmaz. Çünki onlar bilmirlər, cahildirlər. Ya belə şeyləri gətir mən. Məncə orada orada məncə o sabit. Ay ki, ay ay yaşa. Allah bu məsələ, ay yaşa. Ay yaşa. Bu məsələ ona görə qoyulmur ki, onu öyrənmək üçün. Mən indi danışmaq istəyirəm. Yəni əslində məsələ gün kimi aydın məsələdir. Ona görə indi danışmaq istəmirəm ki. Qulaq asıb danış. Qardaşlara deyir. Ya səbir eləyəcəksən, dinləyəcəksən. De ki, bu xavaricilərin deyil. Elə deyil. Elə deyil. Günlərim bu sözü deyənlər xavarici apar ona görə belə deyilir. Ona görə xavarici hökmü deyilməli yeri var. Var yeri, bəli ola bilər ki, mən üçün olsun. Amma biz bərhəmlə, biz belə xeyir... Biz deyib, biz deyib, hər kəs, hətta yerdə Rafi də deyir ki, mən təmizəm, mən yaxşıyam, olsun ki, hər dəlil gətirmək istəyən, hər mən deyən yaxşı olur ki. Dəlil gətirmir, alimlərin kitabını yaxdaq qırağa yapacaq. Köpəyi demək rahatdır, kimi? Problem orasındadır ki... Köpəyi kimsə deyir. Problem orasındadır ki... Problem orasındadır ki, qulaq Ya qulaq asmaq istəmirsən, Bu qoymursan axı. Nəsə deyirəm ki, bunun başa. Mən sən deyə başa düşürəm. Mən sənə cavab verirəm. Bir. Mən sənə cavab verirəm. Deyirəm ki, sən bunu başa düşmək üçün oradan buradan iki kəlmə ilə yox. Oradan bir kəlmə fətva oxumuşam. Oxuyuram hamısını. Deyirəm, kitabı tövdə oxudum, orada gəl. Üç əsas oxuyuram, orada gəl. Deyirsən, onlara müsəlman deyirsən, onların üstündə müşriksən. Sən, sahib, problemin orada məsələn, sən alimən dinini almamsan. Bir. İkincisi, ikincisi, qulaq as. Yox, sən mən mühakirə eləmək gəlmişsən. Yox, adını bilmək istəyirəm alim lazım demə. Yəni əgər səni tanıyacaq alim lazım demə. Məni tanıyacaq. Səni tanıyacaq. Ola bilsin ki, sənə təskiyə verəm. Yoxda axı qardaş. Birinci tələbəsən də qardaş. Birincisi var. 5 dənə uşaq. Birincisi var. Sən şey var da. Biz yəni bax, söhbət ona getmir. Lap sən şeyx olsan belə qardaş. Sən özün mücərrəd məişə sən imkan verdirsən ki, danışa yoxsa yox. Yəni məsələ məsələ alçatmaqdır. Yox, əsas. Məqsəd kimsə məndən söz götürməsə odur. Buyur. Yox, deyirəm ki, sənin məqsədin nədir bura məclisə gəlməkdə? Danışmaqda da burada məqsədin nədir sənin? Sabi, deyim qardaş. Sənin məqsədin bəllidir. Qoy mən sənə deyim. Sənin məqsədin öz bidətini ucaltmaq üçün. Qal Qaldırmaq üçün saxla. Sakit ol bir dəqiqə. Sakit ol bir dəqiqə. Ucaltmaq üçün. Başqasına xəbərin olsun. Qəlbinə yox, qillətinə deyirəm. Niyyətin bilmək. Sakit dur, axıra qədər sakit dur özünə. Səni mən, yəni sən kimdən elmamısan, kimin təzgəsi vardı? Bu nə deməkdir? Deyirəm, bəyəm yəni, kimsə öz elədiyamızı sənə qabaqlan qoymalıdır. Bəyəm sənə gətirib hər şeyi göstərməyəcək. Kitabı yazılıb, kimin yandan kitab oxuyub, kim ona bunda icazə verib. Sardım sən, mən sənə sus deyirəm, hər danışırsan. Hardan başa düşmüsən? Mən sənə deyirəm, sus, sənə danışırsan. Sən mənə sözlər deyirsən, bir dəqiqə danışmırsan. Mən yaşamırsam cavab versin. Mən dayanmıram. Sən danış, sus, dayanmırsan saati. Yaxşı, dayanmıram. Mən sənə deyirəm ki, sənin bu danışıqda, istəsən and içirəm ki, məqsədin haqq hakka nail olmak değil. Vallahi ki mən bu hakka nail olmaq isə Allah şahid istəyirəm bu qardaşlar da qardaşların arasında ixtilafı götürmək və istəyirəm sən deyəsən bu hakka nail olmaq deyil. Qəbrəhlə müşrik demek? xavarişlik deyil, o qovuldur. lap zəif hesab elə. Amma onu deyir ki, qardaşlar bizi kimi qardaşlara müşrik demək, şey, xavar deməsinlər. Mənim məqsədim budur. Söhbət ondan gedir ki, vallahi şəriət bu günlərin bu cür səbəblərdə, bu cür səbəblərdə istifadə edir. Onu deyən qardaşlara haqqı var. Ona görə deyirlər ki, bu cür düzdür, o rəy var. Bildik biraz öncə namazda o məsələ var. Lakin bundan istifadə eləyib cəmaatı azdıranlar, müminlərim səbəb gətirirlər. Ət, namaz filan Ona görə ki, öz ona görə ki, haqqı o məsələ başa alsın. Ona görə gətirmirlər. Ona görə ki, öz bidətinə, öz mənhecə yola dəvət etsin ona görə. Məsələ burasındadır. Aydındır? Bu nə minə? Bazar minə. Şöhrət Şəfoğdan, Şəfoğdan şəhər şeyxlərimizdəndir. Və sənin yolun şəf. Kaş ki, kaş ki, heç olmasa bircə şeyxə, yəni məsələn Şəfoğdan təqlid edəcəksiniz. Gecə şeyx amma təqdir edin, amma sələf şeyxlərdən birinə. Bu, bu günlərin istəyini almış oradan kəlmə, buradan bir kəlmə götürməklə o elm deyil. Bu tərfiyyatı axtarmaqdır. Hansı ki, İmam Əhməd haqqında deyir ki, o kəs dindiklərdəndir. Məncə kifayətdir. Məncə kifayətdir. İstəyirsə, haçan keçəsə vaxt təyinlə problem yoxdur. Haçan vaxt istəyirsə, vaxt təyinlə. Salam aleykum.